บุ๊กทูยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดการสนทนาสอง small talk kısa sohbet 2 kısa sohbet 2คุณมาจากไหนคะ nerelisiniz Nerelisiniz? มาจากบาเซลค่ะ บาเซลลิมบาเซลลิมบาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาเซลอิสวิชเรเดดิรบาเซลอิสวิชเรเดดิรดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะ Size Bay Müller'i tanıştırabilir miyim? Size Bay Müller'i tanıştırabilir miyim? เขาเป็นคนต่างชาติ Kendisi yabancıdır. Kendisi yabancıdır. เขาพูดได้หลายภาษา O birçok dil konuşuyor. O birçok dil konuşuyor. คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ İlk defa mı buradasınız? İlk defa mı buradasınız? ไม่ใช่ ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะ Hayır, geçen sene gelmiştim. Hayır, geçen sene gelmiştim. แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ Ama sadece bir haftalığına. Ama sadece bir haftalığına. คุณชอบที่นี่ไหมคะ Bizim burası hoşunuza gidiyor mu? Bizim burası hoşunuza gidiyor mu? คนที่นี่ใจดี ดิฉันชอบมากค่ะ Çok güzel. İnsanlar cana yakın. Çok güzel. İnsanlar cana yakın. และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ Manzara da hoşuma gidiyor. Manzara da hoşuma gidiyor. คุณทำงานอะไรคะ Mesleğiniz nedir? Mesleğiniz nedir? ดิฉันเป็นนักแปล Çevirmenim. Çevirmenim. ดิฉันแปลหนังสือ Kitap çeviriyorum. Kitap çeviriyorum. คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ Burada yalnız mısınız? Burada yalnız mısınız? ไม่ใช่ สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ Hayır, Karım, kocam da burada. Hayır. Karım, kocam da burada. และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน Ve her iki çocuğum da oradalar. Ve her iki çocuğum da oradalar.